Ad lavaret. Ar gouleier vo e kuit. ekuit. A loustoni vos skub ekuit. Diez vo mont mes. Diez vo mont bars. Naket an tele en dro. Naket ar mekanik en dro. Deus d'un tran. Chom un tran. Deus d'un air. Er. Deus Je m'énerve